On a bien aimé le concept. On a ce studio, hein, mais vraiment minuscule, hein, on l'a visité. Il y a un prix pour les mois de l'année, 850 euros, et il y a un prix pour les mois d'été, 1800 euh, euro. Hortxe gira beraz Baionako Euskal Museoaren aintzinean erakusketa berezi batentzat aldak uh, proposatua eta enkanteak beraz badira obra batzu saltzeko nolaz obra gisa saltzen dituzue uh, ba, kontratu, alokatze kontraturik. Be, uh, bon, bai egia da errakusketa pixka bitxia dela, baina uh, ikusiz uh, nola emango jabeak eta agentziak uh, imaginatzen uh, dituzte hainbat medio legea uh, ez ez eta um, alokaitzeko alokatzeko kontratuak imaginatzeko sortzeko da gurentzat da sorkuntza artistikoa. Ordian, uh, um, erabaki dugu be olako erakusketa artistiko bat uh, montatu, e, hor diendeak bizitatzen eta ikusena alditu, uh, ogoi uh, ez amalau uh, obra ezberdinak, eta batzuk probazituko diogu, eh, datorren azartian eh, Komite de Lut Kontrebo Frodule delako hori, eh, obra batzuk sarri ezteko, eta, eta ikusiko dugu piskat artista horiek momentuko zezia biziki ezagutuak, eta hor ukanen dute olako uh, ezagutza ofizial bat eta espejo dugu ere uh, uh, lotuak izanen dira uh, segida legalak eta ofizialak. 20 euro 3 fois c'est Adjige, eo la Ikusi dut, ogai euroren zat, eh, erosi zinuen gaurko obra bat zenako? Ba, daiko degarria de delako hau, zinez dena, dena erakusten du, eta zinez uh, eh, lutsa eh, gabe diren uh, jabe horien uh, ongi ikusten dena, zert, obra hortan, uh, erretan lokatzen du meble delako, delako bat, e, e, eganez ez dela bat ere barnean, eta hala bon, piskat uh, atxeman dut. Beraz, zer, obra artistiko hori gero etxan e, emango duzu edo? Ba, bai, ba, bai, bai, <laughs> doski. Ba, irringarria da, benekien bat zirela bufrodulo delako horiek, Baina zinez uh, ikustea zenbat motako bat diren, uh, enuen, enuen uste, uh, zenik sortzaileak dira, beraz, artistak. <laughs> bai, izan behar da ideia hori egiteko bai. Eta ikusten dira, batzuak dira jabe aguntak, batzuak dira agentziak, eta bo, denek bat dituzte haien eh, ideak, eta... <laughs> Bo, bemin isker, bai, Ta zorionak. <laughs> bai. bai.